Bantxika Ibarbur, beraz, gien eh, dira azkenean, nogeita bost eh, gizona hauek nola iraganda eltze horiak. Agera nahiko ongi pasatu da, nahiko berant arribatu dira, eta nahiko ongi eh, batez ere jendea bildua baitzen, eta haien hizkuntza ere bariatzen zuen itzultzaile bat gurekin baitzen ere ajera hogen egiteko beraz. Uh, hori dena bilduta nahiko gosokiagi agibatua, akituak, baina uh, pozik ere uh, uh, batean argi batzea. Baina zer dira uh, etapak, planak aien dako, uh, zer eskeniko zaie laguntza bezala eman? Lehen, uh, beraz, alako zentroaren helburu nagusia da dira biga. Da alde batetik pausatzearena, uh, toki sigur batean, hori ezpaitute uh, eh, arte eh, ukan. Eta bigarrenik izanen da haien egoera administrazioaren, administratiboaren argitzea, hori urratx handi bada, haien etorkizunerako ondorio handia duena. Eta hori izanen da lentasun uh, handi bat haien proiekturako bertzalde uh, hemen bizitzea eta zentro batean eh, izaitea uh, eh, ba, eskatzen du beste uh, dinamika baten sortzea, eta da hemen bizitzea, hemen uh, hemengo uh, biztanle elkarte eta hainbat elkarteen elkarten bitartez ere sozializazioa lantzea, Eh, ba, gure tokia ezagutaztea, autonomia lantzea, hizkuntza ere, uh, izanen da eh, puntu nagusi bat, eta horretan uh, menperatzea, ez hemen, biztan dena, baina prozesu horren hastea, uh, eskatua izanen zaielako, haien, uh, nola egan, haien administrazio egin beharretan ere frantzisaaren ikastea uh, luzaran. Beraz, hori dena bultzatuko dugu, dugu oraindik. Abdelazi Madanek, bergoita bi Urte ditu, krisian den sudanetik iesi joan da bi hilabete eman ditu frantziara egisteko bere bidea kondatzen digu. Uh, Sudaneko uh, ekialdeko eskualdetik heldu naiz, krisia eta arazoak badira. Arazoi hauengatik gatik joan naiz handik nire bizitza segitzeko eduzoen uh, tokia atsemaiteko asmoarekin to continue my life. Uh, I left Sudan uh, by very difficult and very dangerous uh, roads. Sudanetik joan naiz bide arriskutsu eta uh, zailetatik. Libiako basamortua zeharkatu dut, uh, han hainitz sofritu dut, gero itxasua zeharkatu dut. Bizikilan jerosa da, baina lortu dut zeharkatzen eta hunat etorzea. I am successful to cross the sea and come here. Uh, till now Horain arte ongi senditzen naiz. Nik hemen egon nahi dut frantzian. Jendea sintxoa da, ez da diskriminaziorik, uh, legea una da, sentitzen duzu gizaki bat zarela. Beste erri eta erdizioekin asketa bat da eta koloreekin ere. Other countries and other religions and other colors. Uh, I have family. I have bai, family. Bai, badut familia, uh, emazte bat eta aur bat. Wife and Sudanetik etortzen dira, gehiengoa, uh, Eritretik bat eta Somaliatik beste bi, eh, hor uh, dira zinez eh, egoera geopolitikoari lotuak, batez ere, hala. Gero, biztanera, gero, haien egoera soziala, jatorrizkoa, ez dugu horrein ezagutzen, susmatzen aldugu, be, ez dela ekonomikoki ere gauzak uh, nahiko apal eta nekez uh, eh, ari dela egian, baina uh, hemen uh, unaino bideratua izaiteko moduan da zinez egoera politikoari lotua baita. Michel Vanzo, AFPA elduen formakuntza zentroko zuzendaria da. On a 40 stagiaires qui sont aussi hébergés quotidiennement dans notre hébergement, qui seront eux au troisième étage de l'hébergement et les personnes migrantes sont au deuxième étage de l'hébergement, mais il va y avoir une rémixité mixité puisqu'ils vont se croiser au restaurant, ils vont se croiser dans les lieux de vie euh, du centre et c'est vraiment pour moi l'intérêt de ce dispositif.